ndabaramukije bakunzi mwese mubandanya gutega abiri isanganiro cyane cyane mwebwe mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ndaguhikaze muri kino kiganiro karadiridimba ikiganiro giha akaryo abarundi musanzwe mutari hano mu gihugu kugira namwe mugire icyo mushikirije icyo muterereye umuganda wanyu kugira kino gihugu cyacu gitera imbere muti rero uno munsi tugaruka kuki ni abarundi benshi mbere murabiherutse no kubyumva ubu bwa vuba usanga hari bamwe bamwe bagira ibyo kwita bibuka bamwe bakibuka babo abandi bakavuga bati hakwibuka ni hakogwe canke ni hubakwe icibutso ababuze ababo bose bo kwibukira ko aho nayo bikaba biba mu mihingo itandukanye y'igihugu tugaca twibaza duti mbega abo bibukwa canke abo bazobandanya bibukwa bizohera ryari bizohera gute mbe ababubu canke abandi bahura nibiza bitandukanye bobo ejo canke hirya yeje mu myaka iri imbere bo bazovuga yuko bobo bizohera gute ni bimwe mu bibazo benshi bibaza ni bimwe mu bibazo namwe musanzwe mufise muza kumva tuza gutorera inyishu muri kino kiganiro kuko ndi kumwe n'umutumire adasanzwe akaba ari president Silvestre Ntibantunganya mukanya ndamwakira hano muri studio Emetusin Mitebutsi niwaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma medani yo nkuru ndi kuri micro sangwe kazi iyo maze kurongo uburyo ugashingura umuntu wawe urakaraba hanyuma ukagandara inyuma ukaganduka muri ibihe rero kuri ibi turi turavuga ibyo hari henshi kuri benshi bitabaye bigasesereza rero ku mutima w'abantu hari n'abagwara akabonge eh, dushingiye aho tugeze mu byagiye bitunganywa mu biganiro no mu mabwizwa y'igihugu dushingiye kandi no ku gikomeye duteza gukurikirana twese ni ukuvuga ukunywana cyo kunywanisha abarundi muri make novuga gutyo nongera mvuga yuko ari ikibazo gitoroshe mugabo muri kino gihe cotegeje kandi koroha kuko hariho n'umugwi twashizeho umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ibyo byose yodufasha kubirongera inyishu turi kuri uwo mugwi bamwe bavuga ngo bibuka ababo bamwe bakavuga bati ni ukwitwaza uno mugwi abandi bati ni kuko usanga batawufitiye ko icyizero ha uno munsi cyangwa nk'igihe ukabona bamwe bariko bagenda guhimbaza kwibuka ababo aha abandi aha hakaba imigwi imigwi eh, bazokore uwo murimo utoroshe urumva rero abantu bazi kumvikana gutyo ubundi atari uko abarundi twaseserewe nta mpari tuzi kuba tworindiriye kugira ngo uwo mugwi uduhe umuco w'ingene ibyo byose byogenda bijya mu ngiro mu minsi iri imbere ego reka twakire kaneziyose mu bubirigi ari ku murongo ni amahoro kaneziyose alo ndibatse yuko mirongo ntiradukundira ariko telefone ziruguruye kuri mwe rw'abarundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ari umuganda namwe muterera batweretse ko yasubiye ku murongo wi kareziusi alo kareziusi nizere ko gukunda hanyuma ikiganiro ni karadiridimba niko nababwira ati nimero zose zikaba zuguruye kuri mwebwe abarundi mudukurikirana kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe ari umuganda wanyu canke ikibazo canke uko mubona vyokogwa na cyane cyane kuri iki kibazo turiko turagaruka ko c'abantu bibuka abarundi bibuka ibyabo mwumvise yuko president yavuze yuko ukwibuka bisanzwe biri muri kamere k'abarundi tugarutse rero hano muri studio president umugwi nivyo nturaheza ibikorwa byabo hama ababibuka ababo duhereye n'ibi byavuba ahibubanza ni igiki borindira mu kurindira yuko ibi bikorwa bagume babikora uko babikora cyangwa bokora gute eh, naho umugwi twajejwe kurondera ukuri utaragira icyegeranyo udushikiriza ikindi baza yuko hari ibintu ngendegwa ko twogeda turaba igihe cyose hmm. izi ngorane zashikiye igihugu zaranzwe n'ubwicanyi butagira izina hmm. usanga zagira isesereza mu migwi yose igize igihugu cy'u Burundi yuko yofasha cyane hanyuma ngiye ku ijambo rero akwara kumukengurukira kuko turamukurikirana haba mu biganiro haba mu ma intervention yose akora turakurikirana uyu mushinga ntahe Ntibantunganye rero nduze ku ijambo nk'uko yabivuze ni ukuri yabitomoye neza eh, imigwi yose irafise uruhare Mm-hmm. mu byabaye muri iyo myaka yose adondaguye iyo nta mugwi n'umwe utovuga ngo jewe ni jewe nikiwe cyangwa ni jewe eh, ihonyabwoko ryaje ko ibyo twarabibonye nicyo gituma mbere bisa n'ibibananira eh, gushyira ahabona kuko twebwe twenyine nta kuri tuwufise mm-hmm. rero nagomba mubaze ikibazo cya mbere ingene ukuri kogaragara eh, kufatiye kuri icyo cyiyumviro cyiwe umwe wese akagira uruhare yakoze kandi akagwemanga hanyuma abantu bakamenya ukuri rwaruka abazo abo tubyaye abazodukurikira bakamenya kahise kacu bakamenya n'icyo bateza kwirinda kuko murazi yuko eh, kahise eh, kazwi abantu bakaba bakazi bamenya n'ingene bagakwepa ni mhm. ukuvuga ingene bagaca inyuma ikabahitane igiti cyaba Eh, bagaciro hano igiti cyamwe gukora mu jisho kabiri ibyo rero urabona twama muri izo njyane kubera eh, haba uko tuzibaza haba gukingiranira ikibaba ababikoze kuko nk'uko yabivuze n'imigwi yose ugasanga iyo migwi niyo ikirengera ku isonga kugira ngo baze barazimya bazimya hanyuma bamwe ugasanga rero ugiye ku butegetsi cyangwa ubuvuye ko akaba ari we ahubwo abyagirizwa ni ukuvuga eh, nk'uko bivuga mu gifaransa lo plus faible akaba ari we ucumenga arabyagiriwe mhm. no guha akarorero k'ibi by'ubu e, ibiheruka kuba mu kwezi kwa kane e, no kuvuga mu mpera ibi twaba no muri canada twarababwira ibi bintu ntibiratomoka neza twere turi injabwe ntituza turakora ibintu bifatiye ngo hariho nyabwoko ryaba cyangwa bariya none twagizeho nyabwoko zibiri ni bande bahonyeje ubwoko bundi kuko baba abatutsi barabikora baba abahutu bakabikora rero umuntu akibaza ati none eh, bose bakoze ihonyabwoko mu gihe kimwe ibyo rero icyo ni ikibazo umuntu yo kwibaza rero eh, kugira ngo ibintu bijye habona ni uyu mugwi bashyizeho urabona nawo ni umugwi udafise eh, ishingiro rikomeye kuko ubu urabona baramaze kuvuga yuko abakorewe ibonyabwoko n'ibyibutso n'ibindi byamaze gushyirwaho gushyirwaho none iyo mugwi uzoheza uje kuvuga ibindi biteye kubiri biri n'iby'intwari irashyira habona gute kandi ariho mhm. baba bashyizeho icyo ni ikindi kibazo nagomba kumubaza ni ukuvuga keredibilite y'uwo mugwi kurondera ukuri n'ukure ego nizere yuko ibirere bitameze neza kanezi yose umuco kuri umugwi wa severe buzima kuko ejo bagashobora kubumva neza ubu turakumva iyo duha umuco wakurikije ubunari wonye byiwe ingene uwo mugwi wagiyeho n'ingene hmm. uriko urakora kuko amakenga mfise nuko ejo ushobora kuryanisha gusumba ukubaka imitima n'ukubaka igihugu no kwerekana kahise n'ingene byagenze murakoze urakoze cyane kanezi yose mu birigi reka tugushimire ego namwe mugire wa mungu mwiza reka tugaruke hano muri studio tuje ku kibazo ca mbere Canisius yabajije ati ukuri ni gute abarundi bumenye ukuri ugwarukana cece narahagarara kugwaruka ati ejo na ejo baze baraba ukuntu boca kure nikibi turi ku munsi w'Imana kade abarundi benshi baremera imana baremera yezu kirisito benshi bagendana amabibiriya barayasoma hari ijambo rero rivuga riti ukuri niko kuzoduha umwidegembyo niko kuzodukiza ni ukuvuga rero no kuri bino byagiye bidushikira bikatubabaza ukuri ni kuzodukiza dufate ibintu uko byabaye tubivuge uko byabaye atana kimwe dusiga mugabo tugire dutandukanya mu bwicanyi bwatwaye abantu benshi muri kino gihugu urasanga bwagiye buva ku mvo no ku migwi myinshi hariho nk'abaza bagira bati tugiye kurondera ubutegetsi tugiye kurwanya leta wakaba umugwi ugashobora kuba ufise amabi kandi ariho wagiye ukora bagiye bakora hari n'abandi bitwaza ububasha bafise muri leta aho kuza gukingira abenegihugu bose mu kwisunga guhasha gusa abagiye mu caha bagafata abantu bakajaniranya hari n'abandi washobora gusanga baguye mu mporero zabo aho rero ugiye kuraba ari mu mabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi ari no mu mabwirizwa mpuzamakungu hari uko bivugwa mugabo koko nk'uko Canisius bivuze iyo abarundi bari baraharira hagati yabo umwe wese mu mugwi yacu usanga akageso kacyo ari ugukwega umwe wese kuri we no ku mugwi wiwe kenshi akibagira n'abandi hariho abahutu mu gihugu ubabwiye uti mu mirongo itatu na gatanu hari umugwi w'abahutu wagerageje gutembagaza ugwe inzego z'igihugu hariho hamwe atabyemera hariho abahutu ubabwiye yuko mu mirongo irindwi na kabiri hari umugwi w'abahutu wateye ukica abatutsi batabyemera hari n'abatutsi rero ubabwiye yuko leta mu nzego zayo zaba iza gisirikare iz'igipolisi iz'ubucamanza iz'intwaro n'ahandi aho kuza gukingira igihugu cyose yaciye ijya ku mugwi ikarigita babihakana ni naho rero niyo arusha turiyo ahantu ashobora gutanga eh, eh, intahe twabihaririye cyane rwose tukabura iyo tuva n'iyo tuja ni naho inyuma twari twumvikanye ko hoshingwa rero imigwi itatu kugira ngo ihangane n'ibyo bibazo umugwi wa mbere twawita umugwi mpuzamakungu ujejwe kurondera ko mu burundi hoba harabaye ihunyabwoko mm. umugwi wa kabiri wava kuri icyo nyine kuko twavuga tuti hamaze kuboneka ko habayeho jya bwoko kandi buriya ga ntitujye turateye gukoresha amajambo biriho byarabaye mm. eh, tuti tuzoheza rero dushinge sentare mpuzamakungu izocira imanza abo bafise uruhara muri iryo nyabwoko umugwi wa gatatu rero wari uwo umugwi w'igihugu wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi urumva yuko ikibazo twakibona mugabo tukagija kure uyu munsi rero ngira muri iyo nzira kaniziyusi yavuze dutegerezwa gukingira urwaruka rwacu urabye mu gihugu cy'u Burundi muri uwo mwaka turashobora gushikira imiliyoni cumi na zibiri z'abarundi muri izo miliyoni cumi na zibiri tumenye yuko ibice byegereje cyangwa bishobora kuba birenga bibiri kuri bitatu redwetiyeri mu gifaransa ari abana abakiri bato rwaruka rutarenza imyaka mirongo irindwi n'itanu ugiye kuraba rero abo ni abantu ubundi utegereje gusanga uyu munsi batagize uruhara muri izo ngorane dukunda kuvuga mu bwoko kuri ubu zarabagize zarabakoze ko bobo mu buryo butari e, butari buke ubwo rwaruka rero dukunda kuvuga ngo nibwo burundi bw'ejo nibwo bwo gukingira ntirubandanye rumugazwa ruzirikwa n'ibi byashyitse mu burundi ahubwo tubivuga uko byari ukuri kwamye hama tugire tuti ngibi ibyo tudashobora gusubira kwemera ko bigaruka mu burundi dufate ingingo za ruhasha twongere rero dufate n'ingingo z'ingene abo bacu abo barundi bene wacu b'abahutu b'abatutsi b'abatwa abahutu n'abatutsi bavanze uraza uhari n'iby'ukurongoranura uraza nyine bigenda mm-hmm. abo bose tugiye tuti tuzohora twibuka abantu bacu bose uku bimwe aho kuducanishamo biguma bigenda bitwunga ntikibuza yuko harabayeho nyabwoko iki gihe cy'iki n'iki tubivuga mm-hmm. mugabe igihambaye si kuvuga uti harabayeho nyabwoko igihambaye ni ukugira uti jean louis mm-hmm. icegera ciwe yari musenyeri ntaho turi mugomengo aherwa kuronka yandi mabanga sinzi ko azobandanya hanyuma ugasangamwo abandi biheba imana hari musenyeri madaraga yabaye icegera ca musegeri w'ingozi harimwo umupadiri yitwa yamuremye hari musenyeri w'umuprotestante yitwa nzigo n'abandi rero ubona ko bavuye ubwambwe aha rero ku bushingantahe ku bugabo bw'abo bantu n'abandi biramutse bibagora kugira ngo kuri bagushikire baravuga ati tugowe niki mhm. nayo ahandi ugiye kure baturuka n'abantu byotumye abantu bizigira kuko si bazotumenyesha ukuri bazotumenyesha ukuri twababwiye aho ntusanga uruhara rwabo rwa mbere iyo ubonye rero ibintu hari icyo kugora ntibantunganya ndiho ndayizeye ariho perezida nkuru nziza ariho kadari ku ngoma mbega twebwe turuguruye imitima kugira ngo tuzofashe kugira uku kuri tugushikira icyo ni ikibazo kitabazwa gusa bariya muri iriya mugwe ikindi kibazo hariho imigambwe usanga ifise ukuri kuri ibi byabaye nagira nongere nshimikire cyane ku ruhara rwa mwebwe abamenyesha amakuru ukugene mufasha kugira ngo uko kuri gushore kujya habona twese turafite uko kuri urumva rero kugira ibyo bishoboke si uruhara rw'uyu mugwi bashyizeho gusa ni uruhara n'abandi bashobora gufasha hari n'abanyuma batizwa gufasha kugira ngo uko kuri kubodeke ni abo dufitaniye imigenderanire kuva kera eh, haba abagize uruhara eh, muri kolonisation y'u Burundi mhm. ndashobora kuvuga abadage ababirigi n'abandi bashobora gutezwa gufasha kugira ngo kuri kuja habona kubera inyandiko bafise mugabo kandi nuko batari bake bashobora kuduha uburyo kugira wa mugwi tuvuze uyu mugwi severe ushobora kuronka uburyo bwo gukora reka twakire Placide mu gihugu cya Hollande Placide uratwumva okay ubu muranyumva eh, ubu turakumva ariko navuga nti bishobotse abantu babuze ababo bo kwamba bibuka uko bahora bibuka mu mitima yabo muki mugabo iki si igihe cyiza cyo kuvuga ngo umuzotori inyishu nta nyishi hari inyinshi zo haba ni igihe hazoza leta yumva yuko nizeye yuko nta kidashoboka kandi abarundi bamye bavugana bumvikana ah, nizere yuko na perezida nawe narabihagaze karazi yuko bite bitebuke ibibazo byose bitegeza gutorerwa umuti kubera ko abarundi turabagabo oya turabagabo twabatse ko turica aho nyine turwariye abarundi imagine kuva tumaze twikukiye gushika uno udashobora gutora ikibazo na yavuze barafise inyandiko nyinshi barafise inyandiko nyinshi babitse kijya gihe mbere barafise n'uburyo bashobora gufasha yabisiguye perezida kugira bahe uwo mugwe ukore neza bwa bwigenge bugende neza reka tugushimire twakire uwundi urakoze cyane Placide murakoze cyane Ego Placide yagarutse kukuri aravuga no kwibuka reka turaza kucishura hamwe hari uwundi yatwakuye ari muri Australia Kamatari muri Australia na mahoro alo kamatari kamatari nizere ko aza kugaruka eh, placide afise amakenga kandi birumvikana avuga ati ubutungane ubutungane n'ubwigenge abagiye bakora ibibi byose kuko abivutse koti hariho abari ku butegetsi hariho ngo abotinya kuko usanga n'uwo mugwi wa severa ariwo bawushizeho akagaruka kandi n'iki cyo kwibuka ngo hoba haba abahutu haba abatutsi bakwibukirwa umunsi umwe ikibutso kimwe byaciye mu ngorane zititanye mugabe inyuma biragira ishaka n'ubugabo kugira ngo bihangane n'ibyo bibazo umuntu arashobora gutanga uburorero haba i buraya haba muri amerika mbere haba no muri afurika muri afurika ho turashobora kubona n'igihugu cya afurika y'epfo urabye aho ibintu byari bimeze kuri apartheid ikabiri uko yari imeze hama hagashika igihe haba abagabo bava hasi bati harageze ko ibintu bihinduka ego nabambukije ko nka serivisi nini bantunganya nagira amahoro uraho neza akamatari nawe ugira amahoro muri australia uri ego murakoze cyane mhm, duga ku ijambo ego jewe nagira mvuge ku bijyanye no kwibuka abarundi bose bagiye barandagurwa mu myaka yose igiye kandi amasezerano y'amahoro yaca ko yabitegekanya nta yindi ntumbero byari bifise atari ugusubira kuwanisha abarundi koko mugabo uyu munsi uri kurara uko bigiye ko biragirwa ni ibintu bisa n'ibintu umengo byohava biba mu kajagari mbere bikaba byohava bibyura izindi njyane hagati ya bose rimwe mhm. icyo gituma kubera ko igihugu kimaze iminsi mu ruhagarara e, abantu bombandanya kwibuka ababo kuko twese turafise abantu bacu bagiye barapfa n'izo ntambara zihitiye ariko twese twari twishimiye kurindira icyo umugore wo kuvuga ukuri n'ukure uzoshika ko mu mbere yo gutunganya koko uko kwibuka e, atari ukwibuka ukwa bamwe cyangwa kutugwitugwi mhm. urabona yuko rero muri iki gihe uburyo bikorwa bidakorwa mu buryo koko eh, bwiza bwohapfa guhumuriza abarundi bose koko mhm. aricyo gituma ukwibuka kuri kokora ko uretse kubyo bavuze babona ko bangirwa ko kugira ngo mhm. eh, uyu munsi biragoranye ko umuntu yavuga ko uko kwibuka byo bandanye biko biragirwa kubera biboneka ko byohavazana izindi njyane none aba gituma muri ibintu abarundi bobireka canke bobandanya bibuka abo bantu babo uko nyene biri wobona ari giki ushikiriza nk'interano yiwawe oya uko bariko baribuka muri iki gihe n'ukuri ibintu bidashimishije kuko urabona ko ari ibintu bidaheshije abandi bose kuko nuko musaha abantu bariko barabikoresha mu nyungu zabo za politiki mbere shaka no kwibumbero cyugira gushaka abandi mfuzi aho ibintu bigeze waba n'undi rero twese twazi erega icyumviro kamataje gushikiriza gisa n'ica placide mhm. eh, nariko ndavuga rero nti ntitwokwihebura kuko hari n'ibindi bihugu byaciye mu ngorane nk'izi z'iwacu hamaze birashobora kogorora natwe rero duteza ubwa mbere icambere dutezwa kugira tukishiramwo nuko dutezwa kogorora mm. hari uwavuze turi nararibonye no kubwira yuko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 yuko twobigira tuja mu nzira yo kunywanisha abarundi Tuja mu nzira yo kuzitira kugira ngo karya kabi n'akabi twabonye twaciyemo ntikazokongere kuba mu gihugu ibi jewe ndavuga ndabizi kuko nta nta byashyitse muri kino gihugu kuva twikukira ntabonye mu mirongo itandatu na gatanu nari umwaka wa gatatu najya ndabaha akarorero abantu bari baratwumviriza baba barundi baba bari hanze bari ngaha mu gihugu cyangwa bari hanze ugiye kuraba mandela ingene yashobora gushikana afurika y'epfo aho igeze ubu kwabaye ukwihangana kwiwe n'uburongozi burongorotse bwiwe urabye ingene yavugana nawe yamupfunze ubwa mbere hanyuma inyuma amupfunguye mbere akabagira bagenzi biwe hari n'umugani basise umugani ni ijambo yatubwiye igihe kimwe turiyarusha mm-hmm. eh, yateguye umunsi mukuru abo muri porotokora biteguye baraza bashyira eh, abantu ngaho kumviriza ijambo ryiwe mandela agiye kuvuga ijambo araraba imbere yiwe ararondera de Klerk niko mutanguye kubona uwabarongoye umushira inyuma yuko nanje ejo utakiri umukuru w'igihugu muzava inyuma mhm. urumva ko bitoroshe mugabo kandi bisaba ingufu nyinshi mu kunywanisha abarundi aha rero nagira mvugene nta yindi nzira ntitwihende ntihazogire ugira ngo azokira aje ukuri nicyo gituma mu shingiro twandika yuko abarundi bose bangana nicyo gituma iyo tugiye gutora mu matora twese tugenda umwe wese afise ijwi ringana n'iry'uwundi tukamenya ibyo rero tuzoheza tujya imbere haba mugabo kandi abarongozi aho turi hose twugurura imitima yacu tugura imitima yacu kugira dufashe abarundi kurenga izo ngorane twaciyemwo muri imyaka mirongo itanu iheze ari ibyerekeye abahinga ibyerekeye amafaranga ibikoresho e, ni igikorwa gisaba uburyo bwinshi e, umuntu atabona neza muri iki gihe e, turi mu bibazo by'ubutunzi iyo ubwo buryo buzova kubera ko nko abahiga bisaba amafaranga menshi ibintu byo kugura nk'imiduga yoshika mu ntara zitandukanye aho hagiye habera ubwo bwicanyi mhm. nabyo nyine wumva ni uburyo ni ibintu bisaba amahera menshi ku iyo miduga eh, no guha akazi abazokora ibyo bikorwa eh, icya kabiri mbona ni uko hakenewe igikorwa gikomeye cyo eh, kumenyesha abarundi ibikorwa biba bikorera kogwa n'uwo mugwi kugira bashobore kuwizera Eh, icyo umuntu yavuga mu gifaransa kominikasiyo mhm. eh, kuko ni ikintu gikomeye mu bihe n'ibi ushobora kugira imitima isubire hamwe abantu bamenye ingene ibintu byagiye biragenda eh, ni igikorwa buha uburyo bwinshi n'abakozi benshi icya mbona ni uko hakenewe yuko bavuga ukugene bariko barakora icyo umuntu yokwita eh, mu gifaransa metodologi do travayi kugira abantu babizigire naho nyine mhm. eh, nk'uku uyu urashobora kuvuga uti ibi byabaye mirongo itandatu na gatanu eh, tuzobikora muri iki gihe tuvuge ubu ukwezi kwa kwa gatanu bakaba mu kwa gatandatu no mu kwindwi tuzokwiga ibyabaye mirongo itandatu na gatanu dusabye rero yuko abantu baba bariho icyo gihe bafite icyo babizi ko cyangwa babuze ayo mezi abiri twayahariye mirongo itandatu na gatanu mu mirongo irindwi na kabiri dufashe ukwezi k'umunani n'ukwindwi n'uk'umunani e, hanyuma naho nyine bakavuga ati abantu bari bahari abantu babuze abantu ayo mezi abiri tubasabye ko mwoshikira amezi abiri icyo gikorwa cyo tuzoka cumi na kabiri mu mirongo umunani n'umunani uko mirongo icyenda na gatatu koyi kugira abantu babona ingene iyo umugwi uri kuraja uvuye niyo uri kuraja ariko ubu uza wumva ngo tugiye imwaro uwundi munsi ngo tugiye ingozi uwundi munsi tugiye mugabo ntitubone iyo umugwi kuraja iyo uri kuragana ibi rero bigaca bituma haba icyizero gike mu barundi twebwe tuba turi turabikurikirana kandi twifuza ko abarundi bonywana mhm. eh, ibyo byatuma abantu bakurikira ibikorwa bya severi eh, kandi bakawizigira eh, ikindi cya nyuma nagomba mpereze ko ni uko mu kiganiro nk'iki kijyanye n'ibi bya severi mwotumira nk'umuntu akorayo ari nk'uyu musenyeri jean louis mhm. akaba ari waza twabimubwira nk'uko turi ko turabivuga ntabyumve ku maradiyo nibaza ko byamufasha iyo bari nk'intererano turi turabaha ni igikorwa cya bose igikorwa cy'abarundi bose reka tuzora batumurondere tuzora batumurondere urakoze cyane Diego mu gihugu cya Suwede eh, murakoze namwe kwa mwaduha akanya mugire umuhingamo mwiza ego murakoze cyane reka tukwizeza yuko tuzogerageza kurondera n'umukuru wa Sever nize yuko ku munsi w'imana bishobotse tuzomutumira umwanya umukundiye reka tugaruke hano muri studio Diego turi ko turasa mbere n'abarangiza n'ikiganiro Diego yagarutse na cyane cyane ku buryo havuga metodology y'ukuntu bakora ni gute bo bereka abarundi bakora uku wagerageje kugira ibiharuro by'amafaranga yokenerwa mhm. eh, ku mwaka ku mwaka umengo ku buryo bwo gukora kurya mugwi bashika ku miliyaridi mirongo irindwi itanu z'amafaranga y'amarundi eh, mugabo ugiye kuraba uburyo eh, umugufi ubu sinzi ko bugera no ku miliyaridi zitatu ni ngombwa rero yuko abo biraba bose bashyiramo ingufu kugira ngo ubwo buryo buboneke aha turi kumwe nawe kuko ibikorwa byo gukora ni byinshi buriya nka twe twize kahise birya binogo byahambwe bw'abantu ni isoko ry'ukubya kahise ufise ubushobozi bwa ngombwa urashobora no kuvugisha amagufa kuvugisha no kuvuga ibintu bimwe bimwe ushobora kuyasangamwo ukamenya urashobora no kumenya uti ngiye ngatohoza ndashobora kumenya uyu muntu adene yiwe n'ibiki ugashobora mbere witonze no kumenya iyo yavuye nuko gene hari ibinogo usanga birimo abantu ibihumbi n'ibihumbi ibyo birashoboka eh, icya kabiri yakivuze ni uburyo bwo kunonosora kahise mu bitabo birakenewe yuko haba umugwi ubinonosora mbere je amavuga nti byari kuba byiza iyo ubwa mbere tubanza kugira tuti turafise fishe sinyaletike tuti byabaye mu mirongo itatu na gatanu n'ibi irindwi na kabiri n'ibi mirongo ine n'umunani n'ibi icyenda na gatatu n'ibi hanyuma hakaba rero inyuma kuza kunonosora mhm. eh, unonosora ugira iti ibintu mugabo abarundi tukaba twumva tuti ibyabaye n'ibi umaze kubivuga gutyo ni naho mbere bica bituma n'ibi byo gushaka umwe wese kwibuka ukwiwe bigenda Eh, bigabanuka ikindi kibazo yavuze ni kicerekeye eh, kuvuga icyo abantu bakora mu burongozi bwa none muri guverinance moderne atari iya leta gusa mm. n'ahandi hose eh, guhanahana amakuru bifise uruhara rukomeye cyane iyo ukora neza ntubivuge ntuzajya kubikora neza iyo ukora hanyuma ntubivuge ntabwo uzajya ukora nabi kugira ngo afashe kugorora ni ukuvuga rero ko kominikasiyo ari kintu gikomeye cyane mu buzima ndibaza mbere yuko no muri ya mugwi hariho n'abajejwe eh, ku kumenyesha amakuru kuko ni ikintu gikomeye cyane hari abantu no gushika mbere ko bikenerwa kandi ngira barabifise ko bugurura site yabo abantu bakazaramenya ibyo bakora mbere hari nawe hashobora gukenerwa yuko bashiraho n'ikinyamakuru abantu badafise gushikira yo basite kandi benshi mu Burundi bashobora eh, gusoma barashobora no gukoresha iziriza WhatsApp bakaraba abantu bafise uruhara mu gihugu bakagira bakagira angurupe WhatsApp baheza baza barahanahana kw'ibyumviro mugabo ari muri iyo gurupe gusa uburyo ubu ukabona n'iki kibazo ukuntu gihanze abarundi ariho placide yagarutse ati hari abahunze hari abatari mu gihugu kumbure nabone bafise ukuri kwabo bozana bakabafasha murabye umwanya basigaje mukareba n'uko kuri nk'uko mugiye muvuga tuba abarundi turemera ukuri abarundi boshikiriza mubona koko aka kanya kazokwira gushikaho umwe wese yisanzura kumva umutima wugurutse erega aba bene wacu bari muri uwo mugwi tubarenganye barundi ubwa mbere twavuze ikibazo cy'uburyo mbe turabaha uburyo bukwiye kugira ngo bakore umurimo wabo uburyo budahari twavuga ko hatari bwagere rero ko uwo ah, ah, oya harageze ahubwo twawushitseho mugabo kuri tugira ingorane kugira tuyihe uburyo kugira ushobe gushikira ihangiro twawuhaye mhm. ica kabiri mbe twebwe nyene turondere uko kuri ubwo turabufasha koko cyangwa dushaka yuko worondera ukuri kudushyira heza turiteguye mu mitima yacu turiteguye yuko twavuga uko kuri uko kuri uko kwabaye atari dushaka kugira kube uno munsi kugira ngo kuri ubu duseruke tumeze kandi kuri ubutura turi amashetani aho o naho nyine birakomeye cyane nicyo gituma hariho mu gikorwa cabo gutegura imitima gutegura imitima na cyane cyane muri za ndongozi nakubwira bamwe bafise uruhara muri ya migambwe mbe barashyize hamwe abanyamigambwe kugira babwire bati sida ntabyo nzi kugira babwire bati dukeneye kuri mwe ko muzoba mugurutse uku n'uko twebwe ababaye abakuru b'ibihugu ntibagira duhamagara ngo batubwire ati dukeneye ko byo uku n'uko barashyize hamwe abamenyesha abana kugira ngo babwire ati turakeneye uko babategure Eh, kugira umwe wese yitegure kuzovuga ubwo kuri gufasha kurondera uko kuri eh, gukiza urumva rero ngarutse kuri byari nabwo bwa mbere ni kibazo kituraba twese ntitugume tuvuga uwo mugwi gusa twirabe twese mhm. abatwara igihugu birabe abari mu migambwe birabe abari mu mashyirahamwe hirya no hino birabe abari mu madini birabe icyo bariko barakora kugira ngo uwo mugwi ushobore kugira inshuti itseko nabo rero kandi ubandwa niwe abanda urugi bagende hose nawe nu gushikira abamesha abana babwira ati dukeneye ibi ntibigoye gushikira twe twabaye kuri b'ibihugu kadushira hamwe ntibigoye gushikira abarongoye imigambwe ntibigoye babugerageze kubafasha kugurura imitima yabo kugira ngo uko kuri umwe wese afise n'igipande kuzogende kuboneka kugena atangwe ndabivuga turonye uko kuri kudukiza uko kuri gutuba twigenga kuko ubu dusa eh, n'abaziritse n'abaziritse nabo kahise kabi dutita kurengera ndikaba ariko katuzigamika ahubwo tukarengere n'ejo birya bibi ntibizosubire kuvugwa muri kino gihugu cyacu ni no kuri akawo kamo ka perezida silivesire ntibantunganya nciye ndangiriza ko kino kiganiro karadiridimba reka shimire mwebwe abarundi mwari ko mudutega abiri kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage shimira by'imvamutima kanezi yose yatwakuye ari mu bubirigi nawe ndagushimiye kandi nshimira n'aba bene wacu b'abarundi bari hanze batera ivyumviro byabo nongera ntarakamo abarundi aho bari hose bugurura imitima ntihagire gutinya ukuri kuko ukukuri niko kuzotuma tuba abarundi bigenga medari niyo nkuru nijira yindemesheje kino kiganiro karadiridimba ndabifurize kugira bihe byiza aho hose muherereye naho ubutaha